Electrai locomotivoi cun batterio. La curento venos el batterio. Tiel post quelca iaroi, trainoi en Austrio povos veturi sur reloi. La austra stata fervoia compagnio intensas shangi la movigan technicon de diesel motoroi directe al medicon venai electrai motoroi. La batteri elettra traino estas tecnike maturiginta. Gi estas preta por trafica uso, diras representanto de la producta firmao Siemens en Graz. Cai vere, inter urba traino de la companio ecte aprilo jam sur cun dec quartuno in pesa batterio sur la tegmento, por testa vetturado en Germanio ecte autuno traficos bateri electra traino de alia productanto en regiona fervoia reto. Cefa ingeniero de la Berlina producta firmao accentas precipe la pli longan vetur dauron kiel positivan aspekton. La passageroi ne plu besonos shangi trainon se oni alvenas post veturado sur elektrizita traco al relo sen super traca contacta lineo. Circau tri quaronoi de la austra fervoia reto estas nun tempe elektrizitai. La cetero, circau tri mil relai kilometroi, precipe en la regiona malong distanza trafico, estas surveturatai per dieselai locomotivoi tiui locomotivoi, nun iom post iom, estos retiratai el la trafico. Unu flanque pro plua privastigo de la reto de relvoioi, cun supertracai lineoi, dum la venontai quin gis occhiaroi. Exemple de Vieno al Bratislava, au de Vina Neustadt al Sopron en Hungario cae aliflanque per la trafica uso de locomotivoi cun alternativai movic sistemoi. Imageblai variantoi portio estas cerpila electron el baterio au el fuel celo. Ciel ce automobiloi, tiel ancau ce la fervoioi, la atingebla vetur distanzo estas la cefa problemo de la bateria movigo octec kilometroi estas average atingeblai. Tio suficias por octec procentoi de la austrai diesel veturatai relvoioi. Tio tamen ne suficias exemple por la relvoio al Aspang, kiu longas cent tridec kilometroin, cae kiu ne estas inclusivita en la elektriza programo. En tiu caso, hidrogeno povus provisi la electron por la ceterae kilometroi. La actuala batterio de la nova traino de Siemens estas rechargebla dum la vetturado, per de la supertraca contacta lineo, cae gi tamen povas vetturi sur ne electrisita relvoio. Tie eblas rapidezzo de cent quardec kilometroi en horo. La prenado de hidrogeno postulas aliflanque dec quin gis dudec minutoin, cae estas farebla nur en la stazio. Tio postulas pli longan halton, aliflanque tiam la traino per unu chargio da hidrogeno veturas dum tuta tago. Quancam in Austrio, la electra curento por la fervoioi venas iam cent procente el renovigeblai fontoi cefe aquo centraloi, tamen necessos cerpado de la aldone besonata elektra energio ancau el vento radai cae fotovoltai installagioi.